samyatinam buddhe buddhe jyotari bodhani bodhani mahabodhani amrita Padarta sambodhani hala hala hili hili hulu hulu sarva buddha dharma vabodhani sfota sfota sfotantu Me Sarva Papani Sarva Buddha बुद्धिसत्व तिष्ठानेन स्वाहा Putanje svaha.